hartelike goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is. Jep, dit is ons, wel, ek gaan dit nou aanvaar as ons nieuwe kenwijsie daar. Ons het altyd vir Dean Martin gehad, wat precies die selfde liekie gesing het. as kies toch, en toe probeer ek nou maar hierdie net om te sien of te hoor hoe klink hy. En, uh, en toe like ek om so baie, ek hou hom nou vir een rikkie, uh, eh, tot ek nou weer iets anders kry. Ok, ons het vandag een vol program en uh, eh, wacht, kom ons, nee, kom ons speel eerst twee plate, dan hanteer ons die birthday boy, wat ons ook vandag het. Kom ons luister heel eerste na, um, kom ons maak het Bonnie Tyler, sy is geboor as Gaynor Hopkins, in Skewen in Wallis, sy en haar drie sisters en twee broers, het in een vierstapkamer eh, een municipale huis groot geworden met een pa wat in die koolmijne gewerk het en haar ma was een huisvrouw. Hulle was een diep christelike familie en sy het as kind in die kerkkoor begin optree, uh, waar haar sangtalent reeds baie prominent was. Uh, sy het aanvankelijk beginne werk in een kredinierswaarde winkel en toe sy in 1969 tweede plek behaal in een sangcompetitie stig sy haar eie groep genaamd uh, Imagination en uh, verander toe ook sommer haar naam na Shereen Davis so uh, dat sy uh, dit verhoed dat sy verwar sal word met Mary Hopkins, wat ook in daardie dag uh, eh, beroemd was. Ons <clears throat> gaan luister na twee van Bonnie Tyler'se liedjes, en is al twee groot treffers gewees, en ek hou van al twee, uh, kom ons sing of uh, speel dan, die eerste ene sal wees, uh, Total Eclipse of the Heart, jylle onthou om, en jylle like om, ek weet sommer, en dan Bitter Blue, Bitter Blue, Bonnie Tyler. Turn around Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around Turn around Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears Turn around Every now of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. I can do a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. late Bonnie Tyler, wat ons na geluister het, sy is eh, een fijn meisiekie met een groot stem en dan ook groot haare. Daie blonde bos van haar, hy staan, uh, uh, sy is eindelijk 5 uh, voet 2, maar met die bos haare is sy 5 voet 8. Right, uh, <laughs> ons is nou by die birthday boy en ons gaan al die pad van hier af is ons nou in Forrie Smit. Smit en dit is Abraham Bester, hy verjaar in Volley Smit, en uh, baie geluk aan jou, wat met jou, uh, um, ek gaan nou nie sê, hoeveelste nie, maar uh, ja, uh, aanvaar my net, jy is een jaar ouwer, en daar is absoluut niks wat jy daamtrend kan doen nie. Uh, ek geloof, jury het so uitgesien na hierdie dag, en al lang vooruit beplan, en uh, vir die bederf van die dag, so jy moet net achter oor sit, en geniet alles wat daar in jou richting gegooi word, en uh, wat daarmee gepaard gaan. Ok, uh, mag die toekomstjare vir jou net die beste uh, opdis en go, uh, uh, dit is nou in goeie gezondheid en baie vreugde. Uh, precies dit soos jy dit bestel het. Lekke verjaar Abram of Bram dan. Uh, nou hy, hy was schoolhoofd op voor die smid en sy pa was my schoolhoofd gewees. Uh, ek sal so net na die program ek hou vijf uur op, dan klink ek een glaasje op jou. Ok, right, ons stap aan met die program en ons kom nou by. Um, ehm, Owe, oh, kom en speel jy eens vir Bram, kom nie, ja, jy sê, hoe kan ons nie soveel jaar en nie een happy birthday kry nie, hier kom jou song. Happy birthday, happy, happy, happy birthday. You live in a zoo, you live in a zoo, a zoo, a zoo, a zoo, a happy birthday. Lekke verjaar Braam, bester daar in Forrie Smit. Ok, ek sien Hanlie, jy is ingeskakel, geniet die program, saam met ons, en uh, Ja, dit is uh, uit uh, eh, Kempton Park waar sy sit en luister en ek geloof dat uh, André saam met haar sit en luister uh, mede omroepers. Ok, ons stap aan en ons kom nou by F dame. Uh, sy is geboor as Lulu Kennedy Kearns en geboore uh, ook Ma, wat Mary McDonald McLachlan Laurie, joh hierdie skotte, hulle uh, kan daar maar name kies oor al die uh, clans wat hulle in geboore is, word genoem, so in die naam gee, uh, in die doop. Dit is op uh, 3 november 1948 wat sy geboore is, sy is een Skotse sangeres, uh, liekieskryfster, actrice, televisiepersoonlikheid, haar loobaanstrek oor 6 dekades, haar debiet, enkelsnit, een dekweergave van The Isley Brothers, liekie, Shout, het uh, die top 10 van die uh, eh, UK, die uh, Verenigde Koninkryk, uh, sy single charts in 1964 bereik, en in 1967 het sy tot internationale prominentie gestuig, nadat sy die print To Sir With Love, het sy daar in die print verskyn en ook die themalied vir die print geskryf. Um, of gesing althans, ja. Uh, ons gaan van haar luister, dit is nou Lulu, Lulu, en ons het twee van haar hier op die draaitafel. Die eerste ene is a Boom Bang a Bang en dan direct daarna gaan ons luister na I'm a Tiger. The beat of my heart keeps on me My for young people in Hamburg, I'm a tiger. eerst het sy gesing Boom Bange Bang en direct daarna het ons gehoor sy is a tiger en sy maak seker ons allemaal weer af van. Dit is Lulu en uh, ja, van Doeriteit. Dit is uh, ook in die uh, middel 60s wat sy begin het of even nog voor dit, ja. Ok, ons stap aan en ek sien Joy Schwerty daar van Amerika, Surprise in Amerika. Ek sien, jy is ingeskakeld en ja, eh, uh, Eh, eh, as jy, miskie, as Abram nie luister nie, of Bram, uh, ons birthday boy, uh, onthou om vir hom te sê, ons sê van, van ons amal af, sê ons, baie geluk met jou verjaarsdag. Ok, Christophe Frederik Andrews, geboore 15 oktober 1942, uh, Engelse sanger, liekieskrijver, wie sy muzikale loopbaan in die laat 1950s begin het, en uh, uh, Andrews is in Ramford is in Engeland gebore en reeds dier sy middel tienerjare het hy sy eie groep Chris Rival in the Rivers gevorm. Op 14 maart 1959 het hy sy Britse televisie te bied gemaakt op die ou boy vertooning. Hy het later in april teruggekeer om een dekking van Cliff Richardse eh, movie te doen. Uh, Andrews, bly actief in sy loobaan as sangerliekie skryver en werk hoofdzakelik in die vasteland van Europa en die Verenigde Koninkryk. Hy woon saam met sy tweede vrou, Alexandra, wat ook in Duitsland en Spanje sy bestuurder is. Uh, nou, ok, ons gaan luister na Chris Andrews en uh, wat gaan dit wees? Eh, uh, een, oh, het is so bekende een, hy was een groot, groot treffer gewees, hier in Suid-Afrika, en recht voor die wereld eindelijk, uh, is, it's a long, long way, way, to Kerlekei natuurlijk, en dan het hy ook vir ons, Yesterday Man, 1971 sin, kom ons luister, hier kom hy, It's a long, long way to Carole O'Kane If I don't run, it'll take all day. She never promises to wait. But I love Carol, Carol, It's a long, long way to Carol, I know that she won't wait all day. So you see, I can to karaoke. goes to me. My wild-eyed baby, she's mine, oh mine, she's the petite. The sugar, sugar, she's so sweet and good to me. Drives me wild, she drives me wild. It's a long, long way to karaoke. If I don't run, it'll take all day. She never promises Alipad 1971 het hy vir ons gesê, I'm your yesterday man, en net voor dit is, Carol O'Kay. Right, ons het boodskappen wat hier deurkom, en Louisa Heinz Meyer, daar van Kroonstad, sy sê, sy genie die muziek, en dan sê sy ook, ek moet baie sterkte sê aan ons, uh, wel, ons ander groep, sy operasiemense, uh, daar is sommer drie, so op een slag, die ouderdom, <laughs> die ouderdom beginne vat, en uh, die een was een knievervanger, dit is uh, uh, Judy Swanepoel, en dan het ons vir Irma gehad, met die kolonoperatie, en nou het ons vandag verneem, dat uh, Eben Fischer, het ook een operatie gehad, en uh, hier, van, in, in Bloemfontein, en dat sy, uh, wel, hulle het, uh, are in sy been uh, vervang om uh, meer bloedvloei na die onderste gedeelte van sy tot by die voet en die enkels en ook uh, te verbeter. Maar hy het echter nou weer een uh, uh, uh, virus opgetel terwijl hy in die hospitaal was. So hy is dier in haar ICU toe. Baie, baie sterkte aan al hierdie mense, sê Louisa Heinzmeier van uh, uh, Kroonstad. En natuurlijk sê ons allemaal so, uh, uh, baie, baie sterkte en ons hoop jylle is vinnig op die been. Uh, Judy, uh, jy uh, is seker gereed vir die uh, comrades, maar hy knievervanger van jou, uh, dit is uh, oor twee weke, so uh, maak recht. Um, en uh, het is op kanaal 144, denk ek, dit sal daar wees. <laughs> en dan, uh, ja, uh, Irma, sy het elke jaar, het sy die uh, uh, Midmar Dam swem gedoen. Uh, nou, ek geloof nie, sy sal betijds recht wees nie, al is dit eers na die winter. En dan Eben, jy moet ook spoedig, spoedig, moet jylle allemaal sterk mense word weer, die sterk mense wat jylle is. Right, kom ons <clears throat> gaan aan. Uh, Judy, Judy, ja, sê, sê, sê, luister. So, uh, Judy, baie sterk vir jou, ons hoop jy word gauw gezond en dat dit, eh, uh, wel, tenminste jy luister alweer, so uh, dit is een mooi teken, een goeie teken. Right, <clears throat> nou, die Hollies, Britse pop-rock groep, wat eh, vooral bekend is vir hulle baanbrekende en kenmerkende driedelige vokale harmoniestijl. Die Hollies het een van die voorste Britse groepe in die 1960s geword, eh, uh, hulle was 231 weke op die Britse enkelsnit luiste gedierende 1960s en die negende hoogste van enige kunstenaar van daar die dekade. Nou dit vat om gedoen te word, ne? En uh, tot in die middel van die 1970s, dit is uh, in 1962 dier Ellen Clark en Graham Nash gestig as die Mercy Beat type uh, eh, muziekgroep in Manchester uh, hoewel sommige van die orkestlede uit die dorp Noorda vandaan kom, Graham Nash verlaar die groep in 1968 om die groep Crosby, Stills en Nash te vorm. Uh, hulle het ook groot groot naam gemaakt. Uh, ja, de, hulle pedigree is baie lang, so ek gaan hier die hele ding vir julle uh, oorgeen nie. Ek gaan nou net sê, ons gaan nou luister na hierdie eindste Hollies en die Hollies gaan vir ons bring, die eerste een is Sorry Suzanne en dan direct daarna, een wat allemaal ook baie van hou, is Hey Carrie Ann. Lekker luister, hier kom hulle. MUZIEK vraag, what's your game now? Want hier in die middel van die eh, heavy rock band uh, switch jylle oor na viool en cello en uh, daar word jylle skielik dan een klassieke uh, groep. Uh, en uh, ja, dit was Carrie Ann met uh, die uh, Hollies en voor dit, sorry Suzanne. Right, <clears throat> excuse toch man, joh, ek het hierdie borshanddoening. Nou, die Shadows. Nou, hulle was al, aanvankelijk was hulle bekend as The Drifters en het oorspronkelijk by mekaar gekom as Harry Webb, sy ondersteuningsorkest. Nou, eh, ok, gee hulle elkeen drie raaie. Wie is Harry Webb? Vir wie het die Shadows gespeel? Reg in die begin. En hy was selfs ook een van hulle lede gewees. Ek praat natuurlijk van Cliff Richard. Jep, hy was ook in die orkest en hy het ook gespeel as een solo kunstenaar, het hy toe later aan eers roem verwerf. Die instrumentele liekie wat die Shadows nou vir ons gaan speel, uh, is Cozy, dit was een van hulle signature liekies van daar die tyd, en dan die ander ene is net so gewold geweest en dit is Dance On. Nou kom ons begin met Dance On, dan sê hulle onmiddellik hoor wat er ene van praat, en dan direct daarna Cozy van The Shadows. Shadows, baie baie gewild gewees en dit was man so ver instrumentele muziek aangaan, uh, is daar min mense wat eindelijk lief was vir instrumenteel, hulle het een band gesoek wat sing en al die, maar hierdie Shadows het die oorskry, hulle het fans getrek van einde en verre met slechts instrumenteel, uh, was een uitstekende, uitstekende groep. Ok, ehm, um, na wie gaan ons nou luister, kom ons kyk. Ja, hoekom nie, terwyl ons dan nou met hulle aan die gang is, met die shadows, uh, kom ons gaan na Sir Cliff Richard, uh, gebore as Harry Webb. Nou, uh, op 14 oktober 1940 is hy in Lucknow in Indië. Uh, hy is een Britse sanger, muzikant en acteur, hy is die enigste mannelike solo kunstenaar, ek sê dit elke keer, eh, wat in die 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s en selfs in die 2000s het hy nummer 1 enkelspelers gehad, Hector Fritschitz muziekloobaan het in 1958 begin het presteer en hy is nog steeds aan die gang. Sy naam Richard kom van Little Richard, ek weet nie of hoeveel van julle ken van Little Richard nie, hy is een bekende rock'n'roll sanger van daar. Sy achtergrondgroep was die Shadows gewees, in 1995 het hy een ridder geword, dit beteken dat hy uh, Sir voor sy naam kan sê, nadat die koningin om dan geklap het met een swaard, uh, en om so ingeluif het. Um, nou, tussen 1960 en 63 het Richard die Cliff Richard Show aangebied op TV. Ons gaan luister na, uh, man, man, van sy eerste, ek sê nou, hy het elke jaar, het hy treffers, treffers, treffers opgelever, maar hierdie ene was van sy, een van sy vroegste, en ek dink, daar was een rolprint ook met die naam eh, van hierdie liekie, en die liekie is The Young Ones, Cliff Richard.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 Ok, <laughs> ons kom by een ander groep, en hulle is die apies, jyp, yep die, uh, in, dit was in 1965, het meer as 400 mense uh, het gereageer op een advertentie wat jongmans soek vir een nieuwe televisieprogram oor een rockgroep genaamd The Monkees. Nou die Monkees het uh, met die hoofrolle Davy Jones, Mickey Dolenz, Michael Nesmith, jylle sal hom ken, en Peter Tok het uh, op 12 september 1966 die eerste keer verskyn. Hoewel die mankies vir die TV gemaakt is, het hulle werkelike treffers gehad en gesikkel om hulle prefab 4 beeld vol te hou. Nou, sommige van die geliefde en nummer 1 treffers sluit in Neil Diamond, sy I'm a Believer, uh, eh, The Last Train to Clarksville, hoe oh, oh, Manny, Manny Kitching van RSG, hy het altyd gesê, die laaste trein na Klerksdorp, <laughs> the, the Last Train to Clarksville, en uh, meer sukses solos het gevolg, waaronder Neil Diamond, Likie, A Little Bit Me, A Little Bit You, Jerry Goffin, Sir Carol King, Carol King, ja, uh, eh, Sir Pleasant Valley Sunday, en Daydream Believer, dier John Stewart, van die Kingston Trio, nou die Kingston Trio is die mense wat ook sing, Hang Down Your Head, Tom Dooley, Ons luister na die mankies en ook bekend as die prefab voor en hulle sing vir ons I'm a believer. O, nee, kom, dan, dan doen hulle ook sommer die trein na Klerksdorp toe. The last train to Clarksville. Ok, al twee ruilekies dier hulle en ek dink dan gaan ons recht wees om die funny spot te doen wat Joy voorzit en wacht. Hier kom The Monkeys. I thought love Was only true in fairy tales. And for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. A doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Hooked out conversation. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Take the last train to Pottsville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. I don't know if i am ever coming home. As hy, het was 1966, het my nie geklink soos Klerksdorp nie, vir my meer geklink of Take the Last Train to Vogwil. Nou ja, 1966. <laughs> Ek sien, ja, voordat ons nou die funny spot, ek sien, daar is tyd vir nog een liekie tussenin, uh, so kom ons gaan, ja, hier, Where Were You When I Needed You? is die debiet uh, atelier album van die Amerikaanse rockgroep The Grassroots, wat in oktober 1966 dier Daniel Records vrygestel is. Die grootste deel van die album word uitgevoer dier die liekieskrijver vervaardiger Dew uh, van uh, P.F. Sloan en Steve Barry. Die A en B solo wat vrygestel is, is Mr. Jones, is a Ballad of a Thin Man, Your Lonely Girl, where you uh, where were you when I needed you uh, these are bad times tip of my tongue and a look out girl nou ja ons luister na die grassroots and where were you when I needed you yep dis wat ek elke, elke kort kort vir my tuinier vra waar was jy toe ek jou nodig gehad het ok hier kom hulle Thank you. bother crying, don't bother crawling. It's all over now, no use in stalling. The love I once felt, I don't feel anymore for you. This time I'll even open the door for you. You walked out. use explaining. I've already decided that living with you, it's worse than without you. I won't spend a lifetime all worrying about you. All things got rough and you disappeared. Now I'm back on my feet. innocent child. That first day I saw you, you really got to me. I thought I could change you. What good did it do me? All things got rough. As hy dit vraag die grassroots, where were you when I needed you? Ok, ons het daar gekom, Joy, sit op aandag, hier kom, uh, ons het vandag weer vir tolle, jy weet, is, was het tosap gewees hier so, uh, toe ek na die speellijs kyk, toe dog ek, nee, ons moet liewers maar vir tolle opzit, sy story is korter as Jan Spies, sinne, ek sou Jan Spies gespeel het, maar hier is nou, uh, uh, daar is so baie plate nog op die speellijs, laat uh, ek het om een bykie korter gesnui en somme vir tolle opgesit met die kraai met die bakkie se sleutels. Eh, baie van julle het hom al gehoor, maar hy is altyd snaaks om te luister. Hier kom hy. Tolla. Dat broek verdil my van een boete daar van George wereld. Nou, hy was ook in die gevangenisdienst of correctieve dienst vroeger. Als die wat is toen nou overmorgen, dan denkt dus nog na te komen rijden met die boot. En zei nou, nou jullie weten maar nou, zo'n mens nou zaterdagmorgen van de is af wegraakt, dan die vrouw altijd bekomen. En hij, hij en een maat moet toe toen redelijk apart lopen bij Herdelsbij, daar van George. Hij zei over die vrouw, hij en zijn nou maar hier, hij net gauw oor Herdelsbij toe, hij gaat net die pata. Die boetine.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 Ja, en hulle gaan toe en hulle drink net, hy koop toe een bier, en hulle drink die. Oh. En die ander man koop een bier, en hulle drink die. Hij zei, eh, je kan het niet toe lopen. <laughs> Hij zei, maar als kan het zelf, dus beter kan komen, kan het niet geloven als op pad. Maar hij, hij met de El Camino bakje gereden. Hij zei, dus op je hotel, ze toen ik kom, toen zit daar zwart kraai, boer op je El bakje. En hij die bakjes zijn slitlens aan zijn bek. <laughs> Hij zei, Ese, budete hier? Kijk daar, man. Daar krijg je die bakjes slittel. En dan kijk. En dat is één man. Kijk, nou, nou moet je die krijg vangen voor hij met die slittel vliegt, man. Hij staart hem nou net zelf. <laughs> maar wissel nou die stuk gloe. Hij zei nou zie in die kant om die bakkie. Dan nou bekreepelen hier tussen die motors, bekrippelen nou die, die bakkie. In van die kant dat in gaan malen, maar nou zo. Maar die krijgt het nog net zo. Nou, nou en nou komen we daar. Nou. Hij zei maar, ze zien er weer op, man. Ze hebben net twee bieren gedronken. Hij zei nou. als naar die krijg, toen kwam hij Maar er staan af, we op je, nou staan we, denken en dan ga ik krijgen even over die bijtje in die om die pen weggezet. Hij dat kijk, hij dat kijk, nou weer aan het maar die krijgt met die bakjes is niet weg. En dan draaien we allemaal nou, dan stappen we terug op tilt. En dan stappen die kroegman zeg maar, jullie zijn nou zo haastig. En dan zeg maar, man, die dan nou krijg. Toen ik kom dan zat hij de krijg die bakje met die sleutel en aanvliegen met de sleutel weg. Lach u, barman. er zit waar, man. Hier kom je hotel 1 naar en dat is... En toen je hoort van die krij wat weggevliet, misschien toen zei hij, nee, maar... Hij zei, Henrikie, roepen ze lang. Hij zei, van die bicycle rij je af naar die zijn neus toe, op alle mensen zijn sleutel. Toen is nou een machtkrij, je weet wat daar is, wat zo die sleutel zitten. Nou, die klank is toen weg. En alles zit nou aan, het vat er maar nog ietsie. Hier kwam ik aan de zillen trap en de zillen kreeg, dus we zo lachen. Toen het nog maar een beetje, weet je nou. En toen raken nog erg laat, weet je nou. Toen we nog laat aan ik kwam. Nou is er die bakje, nou zakken lijsten, nou zei in. Nou voor die vrouw lopen vertellen, weet waar nou op is het. Toen hij nog aankwam, toen leidde die vrouw nog niet kooi. Nou kwam hij ook stilletjes in kamer aan mij, zet die lak aan. De vrouw zei van, Boetie. waar kom jy nou vanaan? Hy sê, luister, een kraai het die bakkies een sledel gevat, moet hom weggevlie. Hy sê, luister, die kraai gaan nog aan jou fondatie nest maak as jy nie langer vroeg reis toe kom saam. Ja, wie sal dit nou glo? Het hy self gesê. <laughs> nou, kom ons, stap aan en ons kom by, uh, as ek sê The Man in Black, aan wie denk jylle dadelijk? Jep, hy was alom bekend daarvoor, The Man in Black, en hulle het hom ook The Undertaker genoem met, uh, met hy, en uh, omdat hy die, uh, die, die swart kleren wat hy gedraad, en hy was baie bekend daarvoor, hy praat natuurlijk van Johnny Cash, was die vierde kind van 7 in 1932 in Kingsland, Arkansas geboore. Hy leer op vroege ouderdom by sy ma hoe om kitaar te speel en begin toe ook tydens sy militaire opleiding as morse kode ontleder in die Britse lichtmacht. Sy eerste groep, genaamd Landsburg Barbarians, uh, die uh, kenmerkende litteken op sy wang, doen hy ook opgedeer in die tyd toe hulle putsweer op sy wang uitgesnij het. Nou, ons gaan luister na The Man in Black, of wat is sy ander naam, um, en uh, hy gaan vir ons bring, een wat ek baie langklaas gehoor het, hy was uh, baie gewild, uh, in sy tyd het hy elke, uh, op elke program was hy gewees, en ek praat van Johnny Nash, ach, Johnny Nash, <laughs> hy was een naloper, ne?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 Does he? <clears throat> Uh, dit was uh, baie lelik van die ou, om sy sienkie Sue te noem, maar uh, dit het om een uh, man gemaakt van die man, of van die, uh, wel, die ou met die meisie naam. Ok, kom ons luister na Queen volgende, en hulle het vir ons tweelikies wat hulle gaan doen, en die uh, al twee was groter, groot treffers, en hulle word baie in stadions gesing. So, Rai, Queen, Stadions, Stadions, We are the champions, natuurlijk, and we will rock you. Is die ander ene, hier kom hulle. Time after time I've done my sentence But committed no crime And bad mistakes I've made a few my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses. was Queen gewees en jy weet, as jy die muziek wat hulle maak ontleed, mooi ontleed en eh, precies luister na wat jy moet luister, dan sê jy achterkom hoe talentvol daar die groep was. Jo, dit is dan maar, hulle is klassiek, nie rock nie, hulle is klassiek. En uh, Freddie Mercury, uh, groot, hy het baie grade in muziek gehad en so aan, en hulle het jy kan dis duidelik om achter te kom. Daai groep was super, super talented. Oké, okay, waar gaan ons nou heen? Kom ons gaan na die Partridge Family toe. Uh, wat die Partridge is, he? daarin taal is het nie. Die Partridge Family is een televisieprogram wat geskoei is op uh, muzikale familie, The Castles. Nou ons het uh, al baie van hulle muziek ook gehoor van Amerika waar die 6 kinders en die ma saam sing vanaf uh, Newport op Rhodes Island en onder andere die Likie Indian Lake bekend gemaakt het. Nou, die Partridge Family sing vandag vir ons uit die 70s, die het precieze ene. O nee, nee, sorry, <laughs> nie Indian Lake nie, ek het Indian Lake uh, nou, wanne was het, sondagmiddag op my, uh, so, uh, my sondag uitspanprogram het ek omgehaad. Nee, ons gaan nou luister na hulle ander groot ene en dit is I think I love you.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 Nou ek sien hier op die uh, groep, het Virginia, het sy nou net uh, <laughs> opgesit, sy sê die blond, gaan binnenlandse sake toe om een sterf, sterfgeval te registreer. Die klerk sê, uh, nou wat is die oorledene sy naam? Sê uh, die uh, blond, sy antwoord, sy sê, Petrus Johannes Bota. En die klerk sê weer, uh, geslag? Blond sê, nee, <laughs> daarom nie, hy is in sy slaap dood. <laughs> ja, nee, goeie ene hoor. Uh, dankie Virginia. Uh, Julle moet nog zeker goed opzet, man. Uh, die mens is maar stil vandag, hulle praat nie baie saam nie. Ok, ons gaan aan en ons gaan nou, luister, ken jylle vir John Paul Young. Ek het een ou gehad wat uit Engeland af, het hy hier recht oorkant my geblei, oorkant die straat en uh, ons het baie goed bevriend geraak, ach ons het saam op vakanties gegaan en ons het baie dinge saam gedoen en uh, hy het hoef my vertel hier die eindste Jan Paul Young was saam met hom op school gewees en uh, hy ken hom baie goed nou ok, dit uh, daar gelaat, uh, Jan Paul Young is een Skots-Australiese popsanger, gebore 21 juni uh, 1950 en hy het in 1978 een wereldwee treffer gehad met Love is in the Air. Jep, eh, jylle onthou hom, ne? Behalve vir Love is in the Air, Young ook in Duitsland en Nederland die top 10 kaart sukses gehaal met uh, Standing in the Rain en vier ander top treffers, top 10 treffers in Suid-Afrika, waaronder die nummer 1 treffer, I Hate the Music, onthou jylle hom. Ne? Hy skreeuw, I Hate the Music in 1976 en hierdie een wat ons nou gaan luisteren, in 1977, Yesterday's Hero, Jan Paul Young. Here is the news. Thousands of hysterical teenagers gathered at the city airport this morning. When I walk down the streets, see the people who stop and wat is het, John Paul Young, met Yesterday Zero, dit was in 1975 gewees daar, nou kom ons by een groep, hulle wat eh, noem hulle eh, garage band of wat, uh, die groep was The Trogs, oorspronkelijk The Troglodytes genoem in Engelse garage groep, uh, nou ja, die tijd was garage groepen was baie gewild gewees jong, elke, as jy so in die straat afloop, elke derde huis, dan sit daar klomp jong, lighties in die garage en hulle is bezig om te oefen, muziek te maak, uh, uh, allemaal wil een orkest gaan, daar was, dit was die jare van Battle of the Bands, uh, dan so op een vrijdag aand, kom hulle, en dan, dan sit die Battle of the Bands, dan kom elke groep op, hulle speel so drie liekies, en dan moet mens aan die einde van die aand stem, wie was die uh, wenner gewees, en oog, daar het jy dan maar inskrywings gehad, van hoordes elke vrijdag aand, hulle het tot laatnacht, het hulle Battle of the Bands gehad. Nou ja, hierdie uh, garage rock groep is in mei 1964 in Andover, dit is in Hampshire gevorm, en uh, hulle het een uh, aantal treffers Verenigde Koninkrijk in die uh, Verenigde Staten gehad, hulle bekendste liekies sluit in, die Amerikaanse Wild Thing, and With a Girl Like You, en Love is All Around, ja, allemaal mooi uh, eh, liekies en allemaal groot treffers gewees, wat allemaal meer as 1 miljoen kopie verkoop het en gouwe skyf status ontvang het. Ok, ons praat nou van die trogs, ne? En die trogs gaan vir ons twee liekies bring. Die eerste ene is A Wild Thing, You Make My Heart Sing, ne? En A Little Red Donkey, luister en beweeg jou voete maar saam, uh, haak iets daarvan, hier kom hulle. MUZIEK Songs wat het gedoen het, en net voor het was het Wild Thing gewees. En ok, nou het ek iets hier op my speellys gekry, wat ek nie die vaagste benul het, waar hy vandaan kom nie. En die kunstenaar sy naam is Charlotte, en die liekie sy naam is Skin. Ek kan nie dink uh, dat ek om daar opgesit het nie, maar hoe anders? Hy het seker saam met een ander liekie, toe ek een ander liekie oorbeweeg het, het hy seker saamgekom, maar ek is nou nieuwsgierig ek ken hom nie, en ek, uh, ja, um, ja, nou ek wil ook net sê van, jy weet, uh, allemaal wat uh, die uh, gereelde luisteraar, nou, nou al, dat my wel, gunsteling nie like voel, is die luister, die, uh, wat noem hulle, Olive Thrush, en hier is ene wat my al ewig tart, hy kou enige iets wat ek uh, wil laat groei, uh, eh, plak hy sommer net, jy weet, net, net sommer omdat hy kan. Uh, hy wil het nie eet of iets nie, hy kyk my in die oe, dat buit hy so en dan rik hy dit en dan rik hy die blare af en uh, hy het nou recht deur gestap en hy het die in die deur van my studio kom staan en dan kyk hy my in die oe. So uitdagend, uitdartend, eh, uh, hey, wat gaan jy nou maak? Dis wat hy, hy, hy ek sien jy is bezig, jy kan nie weggaan nie. Haha, lekker vir jou. Jy weet, oei, ek <laughs> kan net nie een liking aan hy volkere nie. Maar kom ons, luister na hierdie Charlotte. Charlotte is die kunstenaar en Skien is die liekie. Ek hoop dit is above board, dat hy nie een age restriction op het nie. Ek ken hom glad nie en ek weet nie wat soek hy hier nie. Kom ons luister hom. Surprise! Everybody's gonna jump for joy. just ate my cup of meat. Everyone's beneath the trees feeding pigeons on a limb. But when Quinn the Eskimo gets here, all the pigeons gonna run to him. Come on without see it, everybody's gonna wanna doze. As hy, ok, nou weet ons allemaal wat het is. Jy weet, hierdie plaat is net verkeerd geleibel. Hy sê Charlotte en dan die liekie sy naam Skien. Nou, joh, ek het nie geweet wat het is nie en toe kom nou speel toe. Ach, jy sê, so duidelik soos daglus. Daglig, dit is Manfred Man en die liekie is uh, Mighty Quinn. Right, uh, daar is, uh, uh ek dink dat dit iets met Anthony Quinn te doen, uh, in die Zorba fliek of, uh, ek weet nie, wat uh, Mighty Quinn vandaan gekom het, maar in elk geval, ek gaan myself nie uitlaat daar so nie. Kom ons stap aan en ons kom nou weer by een ander gewilde groep en natuurlijk was, o, oh, o, oh, hulle was groot geweest en ek praat van CCR, of hulle is ook bekend as Cle Credence Clearwater Revival, en die liekie wat hulle vir ons vandag bring is 2, die eerste een is Cottonfields, my heel eerste kenwijsie vir hierdie specifieke program, Credence Clearwater Revival, so Cottonfields, en dan luister ons ook na die groep, en hulle sing vir ons Travelin' Band, al twee baie gewild in hulle tyd. Lekker luister! MUZIEK When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was en dromme en alles maak eh, een uh, vreselike lawaai in die achtergrond, maar dit is uh, so harmonieuse lawaai, so dat mens het kan geniet. Jep, dit is wat het was. Nou, die ou wat net nou gesing het uh, met Charlotte Skeen, wat Manfred Mann is, uh, en, en, en uh, hy het vir ons gebring uh, Mighty Coon. Ek sien, hier is nog een van hom. Kom ons luister na Manfred Mann, en hierdie keer doen hy vir ons Do What Diddy Diddy. There she was, just walking down the street singing. Do what diddy diddy dum diddy do. Popping her fingers and shuffling her feet singing. Do what diddy diddy dum diddy do. She looked good. Look good. She looked fine. Look fine. She looked good. She looked fine nearly lost my mind before I knew it. She was walking next to me singing. Oh, Holding my hand just as natural as can be singing. Oh, we walked on, walked on to my door. My door. We walked on to my door. Then we kissed a little more. Whoa. hers. She's mine. She's mine. I'm hers. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Oh, I knew we were falling in love. Yes, I did, so I told her all the things i been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. Do what did he do die? Ok, dit was Manfred Mann gewees, die rechte ene, en nie Charlotte nie. Um, nou ja, ek wil net vannacht vir julle noem, dat, uh, ok, hierdie sa ek op die oomlik op drie staties uit, en uh, dat, uh, dat, wat eindelijk interessant is, uh, die mense van Ramkat Radio het nou die dag vir ons een lys gestuur, uh, die, die eienaar van die stasie kan uh, op sy stasie, bord kan hy sien waar die mense ingeskakel is, hoeveel mense ingeskakel is, en uh, dis hoekom ek altyd brek, dat met die drie saam, moet ek seker nabij uh, eh, 100.000 luisteraars wees, wat op die oomlik luister, en uh, dan die lande waar vandaan hulle luister is eindelijk baie interessant. Ons het hordes, die, die, die grootste hoeveelheid, wel met tye, is van Nederland. Suid-Afrika het hulle paar keer gewen, dat hulle die meeste luisteraars het, maar Nederland het die meeste, dan uh, is daar luisteraars van Australië, Canada, uh, you name it, yo, ek, ek, ek weet nie, daar is so baie plekke, Israel, um, dan betek hier sien mens hulle uh, op, uh, op die kaart, sien jy net, daar is iemand wat door in die middel van die see, of het nou op een boot is, of een klein eilandje, of selfs op een olieboor is, wat sit en luister. Uh, daar is iemand wat daar sit en luister, want daar is een vlaggie. Die vlaggies kom op op die wereldkaart, en dan kan hy uh, mooi uitmaak waar en hoeveel mense uh, op, uh, elke, van elke land daar is wat ingeskakel is. En uh, soos ek sê, betek hier verbaas dit my, dat Suid-Afrika nie die meeste luister, as Duitsland het ons baie, uh, uh, en recht oor die wereld, recht oor die wereld, jy kan nie specifiek sê wat er land uh, die meeste het nie, wat eh, Suid-Afrika uh, was al die uh, voorlopers gewees, maar ander keer is het Nederland, ander keer is het Canada, jy weet, so hang net af wat die aand aan die gang is. En hulle sê vir elke eenheid wat luister, uh, wat op die, op die, uh, die vlaggies, wat opkom op die kaart, kan uh, drie of vier luisteraars by hom sit, gemiddeld drie sê hulle, want partij is in een kroeg, en in die kroeg sê daar seker 40 of 30 mense, jy weet so, om, om te uh, die gemiddeld te kry, uh, round it off to um, uh, so drie mense per eenheid. En dit is, uh, ja, mens kan het nie glo nie, ne? Ok, ons kom nou by die mense, uh, hulle noem hulle self The Equals, Britse popgroep en uh, rockgroep, wat in 1965 in Noord-London, Engeland gestig is, hulle word die beste onthou vir hulle miljoen verkoper, wat is Baby Come Back, en dis die wat hulle vir ons gaan doen, Baby Come Back, 1968, ne? Baby Come Back van die Equals in 1968 en uh, ek dink uh, miskien is Drew Drew en Motti daar in George uh, hulle skakel gewoonlik in ek geloof hulle is ingeskakel um, maar hulle, hulle is van die uh, roofluisteraars jy weet hulle is so stil soos een oorlogskip right die volgende ou op die draaitafel, ou wat ek ook baie gespeel het, in die vroege, nee, die middel, uh, 60s, vroege 70s, daar rond, Daniel Gerard, dit is een Franse ou, en uh, ons luister na Butterfly, sy groot treffer. MUZIEK so she could not let me go, but still. for me, don't fly away. Daniel Daniel, ek weet nie, spreek mens die naam uit nie, hy sê D-A-N-A-E-L, Daniel met butterfly. Ok, New Seekers, uh, ek sê die New Seekers is die Seekers sonder uh, eh, Judith Durham. Hulle sê, beg, steal or borrow lekker op en wakker enekie van hulle af. Feel a barrel. klink sommer een heel ander band sonder Judith Durham. Um, en I eh, eh, mean, Judith Durham is een van my ginslinge, so hoekom sal ek... Um, die T-set is volgende, dit is die T-E-E-set, nie die nie die T. um, <laughs> en hulle eh, in 1969 het hulle lekker, lekker dansjene gehad, en gelukkig was ek hy tyd nog op school, en ons het gereeld uh, wat noem is dit, ons het nie sokkies genoem nie. Uh, ek kan nie tel wat het ons het genoem nie, maar sommer net by eenkomste waar ons, waar ons lekker gedaans het, baandanses. En dit is in 1969, Mabellami. Ek dink het sê iets van die mooi meisie, Ami.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 birdsing Let's all give my substitute a big cheer Let the bells ring Let the birds sing For the man after him waits here For the man after him waits here Ma, Bellamy, daar is stukkie Frans wat hy daar praat. Frans is so lekker sexy uh, taal, sal ek sê. En, uh, jy weet, ek weet nie wat dit beteken, wat, whatever hy daar gesê het, maar het klink vir my, oe, <laughs> hehehe, hy is op een weekend. Um, Maria, nou, dit is nou nie vanavond soos gewoonlik, um, wat noem is het, uh, Ilkies uh, muziek, maar ek ken nie, dit is nou morgenavond, maar hier is sy inleidingsliekie, wat hy altyd gebruik, Maria sê dit, en dit is clap your hands and stamp your feet. was hy, dit was Maria, en het sê, clap your hands and stamp your feet, nou, op die radio vanavond, uh, eh, om 6 uur, gaan Rudolf opkom, hy is die baas van die stasie, uh, Rudolf, uh, dit is op uh, radio, Ramkat Radio, en hy bring vir ons sy program, Opspoed is die program sy naam, en altyd lekker saamgesels daar so, altyd lekker uh, muziek, uh, en hy sorg, eh, uh, dat hy amal sy boodskappe uitsaai en amal sy uh, eh, muziekkeuses doen, al moet hy half twaalf in hand gaan slaap, uh, stuur vir hom en uh, op, op, die, op die voorblad, die blog van die uh, uitsaaistasie, sal jylle sien, daar sê dit uh, boodskap aan die um, uh, wat noem is het, die omroeper wat op diens is en stuur dit soon toe en dan sit julle net achter oor en wacht en geniet sy program. Baie interessant, baie lekker, lekker muziek, vooral. Right, en dan op uh, hier by Eendrag gaan, um, ek dink, uh, Elaine Arts van Global Arts, sy gaan om 6 hier, gaan sy ook een lekker saamgesels program aanbied, en uh, waar daar uh, eh, staalkies en uh, grappies en allerhande goed uh, is om te luister, so maak seker dat jylle daar inskakel om saam te lach en saam lekker te keir. Dit is om 6 uur op uh, die uh, radio Eendrig en dan om 7 uur is dit DJ Doep en hy sê lekker boermuziek op sy beste. Die program van Gooi Milies, is sy programse naam, en uh, ja, uh, dit is vanaf 7 uur, en, en gewoonlik gaan hy tot 8 uur, maar ek geloof, hy sal ook bykie langer bly as hy, as hy uh, goeie geselskap het. Uh, mens voel altyd lis om verder te gaan, as die geselskap goed is, ne? <laughs> ok, dit is programme wat jylle vanavond na kan luister, so wees seker om ingeskakeld te blij. Nou, ek gaan ook een bykie oor my tyd gaan vanavond. Uh, ek wil net ook bysê, die enige een wat uh, die, die volle program kon luister, en jylle kan enige tyd, kan jylle vir my net inbox en vir my sê, ach, kan ek asjeblief die potgooi van die program kry, ek kon nie die jylle program luister nie, ek sal het met plezier vir jylle stuur, ek maak van al hierdie uh, eh, muziekprogramme, maak ek een potgooi uh, vir daar die doel. Ok, ons stap aan, hoekom nie? Uh, volgende op die draaitafel het ons vir DJ Otzi. Nou, hy is gewoonlik saam met die Bellamy Brothers en hier is een van min van die meer moderne liekies. Ek sê nie heel modern nie, hy is meer modern as meeste van die liekies wat ek speel en uh, dit is uh, een wat ek nogal like en dit is Like a Star van DJ Otzi. MUZIEK like canción Like a Star, DJ Otzi met Bellamy Brothers, wat hierdie ene vir ons gebring het, Like a Star. Nou, Tommy Rowe van 1969, ook baie, baie gefeature op ons parties, ons, uh, uh, wat noem is het, baandanses en baanparties, uh, eh, ons het daar op die plaas, die meel op die vloer type dinge gedoen. Uh, Tommy Rowe en die liekie is Dizzy, 1969 toe was ek in stand het 1969 het hy omgesing en ek weet dit is ongeveer hier so in 2020, 2019 daar rond wat hy sy uittrede uit muziek uh, aangekondig het. Uh, so hy was ook een bitter einder gewees. Laura Brennigan, uh, eh, oh, ek net vir julle ook sê dat ek sien julle sondagochend, ne? Uh, wel, elke ochend sien ek julle met die uh, ochend stilte tyd en dan sondagochend uh, uh, na die ochendstilte, het ek om 10 uur, doen ek, wel uh, bied ek het aan, die preek van dominee Gustaf Opperman, dan 3 uur die middag is daar weer een muziekprogram, uh, sondag uitspan, lekker rustige muziek, en net na dit, om 5 uur, is dit uh, die uh, bybelstudie, waardoor dominee Gustaf Opperman vir ons gelei word, en hy maak dit vir ons so verskrikkelijk interessant, ek sê, sê ek, ek, ek hoor baie dinge wat ek nooit besef het, eh, soos hy dit ontleed nie. Ja, as jylle ook duidelijkheid wil hee van baie van die dinge in psalms doen hy op die oomlik, ja, wees seker om dan in te skakel. Laura Breinigan, Ti Amo, 1984. tea. Oh, God, how I love you so. My heart just won't let go. Day after day, I'm still holding on, even though you're gone. Tea. Oh, wasn't that good? to be here with me. I thought you loved me. again. Rob Renningen, TMO van 1984. Nou, jy weet, eh, muziek wat memories by mens opbring. Ek kan onthou in 19, wat was het, 74 omtrend, het ons, eh, het ek een drie weke kamp in die Weermacht my, uh, uh, bygewoon, of bygewoon, <laughs> nie een kiese gehad nie, maar in elk geval ons het een kamp in Bethlehem gehad, waar ons so op die oever van een of ander dam daar geslaap het, en ons het een brug gebouw daar, ek was een medic, wat nie ingedeel inge, uh, is, en hulle het die brug gebouw, ek het maar die siek Lyman Lazy in die ochende behandel, vir hulle uh, valpille gegee. Uh, ja, toe, daai tyd, het ek een hondkie gehad wat by die huis was, kan nie my hondkie saamgebring het Ami toe nie, en die hondkie's naam was Cindy. Nou, toe is hierdie plaat, Cindy, uh, as hy speel, dan het ek sommer een traan in die oog gekry, soos ek verlang na my hondkie's. En uh, die groep wat het sing is The Cats, kom ons luister, ek weet uh, Steve Hofmeyer het nou Romy, is die liekie wat hy gemaakt het op die weisie van uh, uh, Cindy. Kom ons luister na The Cats met Cindy. Remember the tune that your daddy would play When I beat a balloon Make you happy and gay, oh The song, feeling being at ease, knowing where you belong. Oh, Sydney. You couldn't stop, you getting older. Watched you grow into your shoulder. Dreaming of his sunny days with Cindy. But he felt with understanding. Sunny days might soon. alive. what you got, try to give a good home to Cindy. Play her a song as your daddy would do to make her happy and strong whenever she's blue, yo, Cindy. You can't stop her getting older, watch it grow into your shoulder dreaming of your sunny days, Cindy. But you feel with understanding, sunny days might soon be ending when rock and roll would break into a lie. Rock and roll will change your baby to a lovely lady, lady. Someone else will come and call her Cindy. Cindy, gesing dier The Cats. Uh, hulle het nog ander bekende, hulle kies ook, ek kan nie nou op die naam kom nie, maar ek weet die Cats het nog ander wat ook groot treffers was. Isanto California, ja, uh, dit is die groep wat Tornero doen. Nou dit is in Spaans, uh, Tornero, wat sê dit vir jou? Hy draai in die ronde, hy kom terug, come back is die en sy in Engels, ek dink, get back of come back, I'll return, oh, so iets. Ons luister na hulle en Tornero, die tweede laaste lekkie. dankbaar, ek is Afrikaner, ne? Jo, dink nou net as ek Spaans was, of wat is het, Italiaans, ek dink is Spaans daai. As ek Spaans was, dan moes ek verstaan het wat hy ou sê. Dat om de dood nie. Ek sal nie kan uitmaak wat hy, uh, ek hoor wat hy sê, maar ek, <laughs> maar ek vat het nie in nie. Ek, ek, ek verstaan het nie. Ok, Helen Shapiro, ek wonder, ja, kom ons doen dit. Ek gaan Helen Shapiro speel, Walking Back to Happiness. En maar dan gaan ek vir julle die funny wat ek gewik en weeg het, wat er een sal ek doen. Dan gaan ek om vir julle speel. Die een van Jan Spies. Uh, en dit, dit, dit is die funny spot wat sou gewees het, maar toe, toe kies ek uh, vir Tolla. Uh, maar kom ons luister na Jan Spies en ook direct na Helen Shapiro met Walking Back to Happiness. Funny. but it's true. What loneliness can do since I've been away. στελέρο as hy, partij van ons walk back to happiness, ander van ons stap voor en toe vir happiness. Dit is maar die, hoe dit werk, ne? Ok, kom ons luister dan na Jan Spies sy story van waaksam. Waaksam is jou eentje, waaksam op vlug, uh, eh, die leeuwjag wat jy moet jy gaan doen, kom ons hoor uh, en lag saam. 'n ou vriend daar uit die Kahuku veld se wêreld in Suidwes gesels nou die dag leeu stories. Uh, hy vertel my van 'n merkwaardige hond wat hy gehad het. Die hond se naam was Waaksaam. Hy sê maar nou dit met die hond gegaan soos met party mense en dis laat hulle kleintyd hulle name kry voorlaat 'n mens nog weet waarvoor hulle uitgeknip is want dan kry jy Churchill sis en so en as jy om in die verkiesing vraag wie sy kandidaat, dan sê hy nie, hy het een gehad, maar is nou uit tussen hulle. Of sy naam is Napoleon of the Wet, en dan is die naaste wat hy aan die front kom wanneer hy na een boksgeveg kyk. Of die meisiekind sy naam is Sophia Lorne, en as sy groot is, dan trouw sy net eenmaal. Hy sê, en so moes die waaksaam sy naam eindelijk slaapsaam gewees het. Maar behalwe slaap, het hy daarom nog een ander liefde gehad, en dit was om klippe te ja, as jy dit gooi. En jy kon vir hom niks beters doen as om een klip te gooi, en dan hol hy, en dan gehaal hy die klip, en dan bring hy hom terug, en jy toch net weer moet gooi, en die speler hy nie moet ophou nie. Hy sê, en daar kon jy daarmee aanhou. En in die tyd wat waakzaam op sy stikke was met die klip achterna hollerie, Toe kom daar weer 'n kolomp leeu's in en hulle kom maak hulle hoofkwartier daar op sy plaas. En die boere van die omgewing kom trek daar saam met al hulle honde. En een môre vroeg toe spring hulle van die huis af weg. En sy seun sê pa moet ons verwaaksaam ook probeer saamvat. Hy sê ja, waaksaam moet ook saam. 'n Mens weet nooit waar vir kordaatstuk hy dalk aanvang as hy tussen die leeu's beland nie en hulle is daar weg in die richting waar die leeuws gebril het. Die kerel sê en na soe rikkie toe begin kry die honde die leeuw reek. Hy sê en daar het hy die morgen gesien hoe beskye tot selfs die dapperste hond kan word as hy in die omgeving van die grootes kom. Hy sê want die hond loop staan daar waar hy die reek kry dood stil en hy ruike hier voor hom op die grond en hy rek die kant toe en hy rek syn toe. Jy's eintlik bang hy val om, maar as hy ryk lyk dit hy's bang hy druk sy neus teen 'n warm koel. En hulle hare staan oorentle lyk soos omgekeerde skraapbaarsels. En is die honde so daar rond beweeg as hulle dan nou nog beweeg en een versitte voet dan doen hy dit op 'n manier dat jy sal sweer hy's bang hy trap 'n landmyn af in hulle het hulle sterte geknyp dat die punte onder hulle baarse sit teen hulle voorbene vas omtrent. Hy sê en as hulle dan nou op 'n plek kom waar die reuk baie skerp is vir alsou teen 'n graspol, hy sê dan vat die hond te gras stingel onder en hy loop hy so met hom op met die neus dan met die linker dan met die regter neusgat tot bo by die saad en daar draai hy om en hy ruikie vir hom af weer tot onder in sy onderkom en vat hy 'n ander halm en hy sê op 'n plek kom waar hy ruik nou soos dat dit smaak of die leeu daar ingetrek het. Dan ruik hy vir hom daar of die leeu wil daar uit die grashelmpie uit uitreik. Die kerel sê en hulle sien toe daar dit sal nou nie help om met die honde te wil verder nie. Hulle sal nou maar bietjie self spoor sny. En hulle het net so eentjie geloop, hulle sien daar's die leeu's en hulle skiet en hulle skiet 'n ou mannetjie raak in die hol so deur 'n laagte kien op die laagte se ander kant daar raak hy net weg tussen die gras. Toe weet hy het nou geval, maar hy's nou gekwes of dood. En hulle loop 'n entjie nader en hulle gaan staan daar. 'n Wonder bo wonder kom die honde by. Maar toe sien leeu reuk nou baie kwaier. Hy sê toe sit nou nog al die tyd geknypte sterte aan hare in. Ruiker en alsin party honde drup so lig weg daar langs. Hy sê maar hulle kry geen hond so ver om nader te gaan na die plek toe waar die mannetjie geval het nie. Die kerel sê en dis daar met die sukkelery om die honde vorentoe te kry, laat dit hom byval van waaksaam. En hy sê vir die ander kerels, mense, maar ek het die heel môre dan nou nog nie my hond gesien nie. En hy roep en hy kyk en daar sien hulle verwaaksaam van agter af aangestap kom toe het hy aan die heel leeu jagtery geen erg nie. Hy probeer net die koers van die jagters en die ander honde hou dat hy darm nie te erg verdwaal nie. En die kerel weg tot hy naby is en hy sê waaksaam en hy buk en hy soek na 'n klip. Hy sê maar toe hy buk toe kom daar lewe en waaksaam. Hy sê en toe hy die klip optel toe wil waaksaam uit sy vel spring. Hy sê en toe hy oorhaal toe hol waaksaam al en toe die klip trek toe het werksaam net so skuins in die lug opgekyk dat hy kan sien in watter koers die klip presies gaan laat hy kan koersaanpassing maak die man sê en hy gooi baie mooi netjies net daar waar die leeu weggeraak het 'n werksaam hardloop maar nou sien gras hoe goed staan sulke banke banke hy sê en nou hy raak waaksaam so weg in die gras en hy gee so hoe al dan kom my boe uit en hy sê weer weg en dus kan die laaste bankgras raak waakzaam weer weg en hy maak die spring en hy gaan boe oor die bankgras. Hy sê en daar het waakzaam net weggeraak. Hy sê, toe skiet hy daar vanaf recht in die lucht en op, laat hy daar hang soos een springbok wat pronk. Hy sê, maar toe waakzaam al klaar omgedraaid, toe kyk sy gezicht al dus kan toe. Hy sê en waaksaam het nog so gehang toe begin male al met sy poote om te hardloop. Hy sê en dit moes vir waaksaam die bitterste dinge sy hele lewe gewees het, laat hy op daardie sekere plek nog weer moes afgrond toe om die grootste vastrap vir die langste sprong van sy lewe te kom maak. Hy sê en waaksaam het daarom tot op die grond gekom. Hy sê maar toe hoor jy net gras en takke kraak en hier kom waaksaam. Hy sê al waaksaam sy haare reg opgestaan het, weet hy nie, maar toe hy daar by hulle verby kom, hy sê toe le als plat. Hy is hier reg uitstreep van sy neese punt tot op sy stertse punt. Hy sê maar die hond moes sy asem skoen weggeskrik het en sy keel heel toe. Want toe hy doerraard loop op pad terug huis toe, toe kry hy eers vir die eerste en ook vir die laaste mal net een tjou uit. Hy sê en van toe af het werksaam net by die huis gebly. Jy het hom nooit weer uit die huiskamp gekry nie. Hy sê in agter 'n klip aan het hy ook nie weer gehardloop nie. Hy het 'n lewenslange wantroue in hom gehad. Ek sê vir hom man, wie dis nie net wat die naam betref wat die waaksame hond nesse mens is nie. Ek sê dit lyk vir my ek erken in hom nog iets van party van ons mense en dis laat hulle tot onder die grootste gevaar elkeen nog altyd net agter sy eie dingetjie aanhol salig onbewus van wat altyd aan die gang is en as so 'n onverwags op die gevaar afkom is tot sy chunk daarmee heen en dan ken hy net een pad huis toe en party ander home toe en uit vrees vir die skrik sluit sulke ouen die dag daar's hy ek sê vir julle baie dankie dat julle geluister het en ek hoop julle die program geniet en vir die bitter einders wat tot nou toe saam met my gesit het, dankie daarvoor en ek hoop julle het het geniet. Uh, julle moet een lekker naweek verder hee, ek sien sondag weer en uh, eindelijk morgenochtend maar uh, sondag sien ek weer en uh, dan luister ons na lekker rustige muziek weer. Ek gaan sommer met ons inleidingsliekie Eh, ek, eh, ek het moes eh, in die begin gesê, ek het nou een nieuwe inleidingsliekie, maar is die selfde ene wat ek nou mee gaan uitspeel. Hierdie, die verskil is net, dat hierdie ene, uh, die ander ene is dier Ray Conniff, hierdie ene is dier Dean Martin, o nee, sorry, hierdie is nie die selfde ene nie, hierdie is That's Amore, wat ek mee gaan uitspeel. So, uh, lekker naweek vir julle verder, en ek is ja. Ludwig Venter wat afsaai, ek sê, dankie vir uh, julle samenluister en doen wat julle geniet en geniet wat julle doen. Hier Dean Martin, That's Amore. In Napoli, when love is king, when boy meets girl, here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy tippy tay, tippy tippy tay, like a guitar When the stars make you drool, just like a pastifazool at some When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore. amore. That's amore. Bells will ring. Ding a ling a ling. Ding a ling a ling. And you sing Vita Bella. amore. Dolce amore. When you dance down the street with the crowd at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, senor. in old Napoli.